بسم الله الرحمن الرحیم در قیاس بحث نفات قیاس که تمام شد حالا اومده است بحث شروط القیاس ببینید قیاس یه چیز علکی نیست که هر کسی از راه برسه و قیاسی انجام بده ارکان داره شرایط داره ارکان چار... چارگانه قیاس که خواندیم دیروز امروز شرایط هر یکی رو جداگانه به اذن الله تا جایی که رسیدیم خواهیم خواند شروط القیاس یشترط فی کل رکن من ارکان القیاس شرط هست در هر رکنی از ارکان قیاس شرط وجود دارد یشترط فی کل رکن من ارکان القیاسی خب حالا ارکان رو نام میبره و هی الاصل و الفرع و حکم الاصل و الاله ارکان قیاسیان اصل فرع حکم اصل و اله يشترط في كل ركن من أركان القياس شروط معينة إن شروط فائل همون يشترطه شرط هست شرطهاي معين لكي يصح القياس تا قياس صحيح واقع شود ما یشتری تو فی الاصل آنچه که شرط هست در اصل ابتدا میاد شروط اصل رو میگه و نقطه جالب البته بیان میکنه الاصل هو محل الحكم الذي ورد به النص او الاجماع شرط محل حکمی است که نص یا اجماع بر آن وارد شده اصل محل حکمی که نسیا اجماع به آن وارد شده و قد ذکر الاصولیون شروطا للاصل هي فی الواقع شروط شروط الحكم شروط الاصل اصولیون شروطی رو برای اصل ذکر کردند که در واقع این شروط شروط حکم اصل هستند شروط چی هستند؟ حکم اصل ولا اجد شرطا خاصا بالاصل، الا شرطا واحدا و من شرط خاصی رو که مخصوص اصل باشه نیافتم جز یک شرط را هو الا یکون فرعا لاصل آخر اون یک شرط این است که اون اصل خودش فرعی برای اصل دیگری نباشد اون اصل خودش فرعی برای اصل دیگری نباشد البته با مثال دیگه خیلی واضح میشه لان المنطق یقضی بالقیاس على الاصل الاساسی للفرع المتخذ اصلا زیرا منطق قضاوت میکند که قیاس بر اصل اساسی باشه نه بر فرعی که اصل گرفته شده است فلا يصح مثلا قياس السفرجل على التفاح في تحريم ربا الفضل پس صحیح نیست مثلا قیاس به میوه به درختیه پس صحیح نیست مثلا قیاس به بر سیب درختی در حرام بودن ربای فضل لکون کل منهما مطعوما به خاطر اینکه جفتشان مطعوم هستند به خاطر به خاطر اینکه علت مشترک مطعوم بودن است میگه به این خاطر جایز نیست که ما بیایم به رو از سیب قیاس بگیریم چرا علما بان تفاحه مقیسون على التمر المذكور في نص الحديث النبوي الدال على تحریم الاصناف السته با این علم که سیب قیاس گرفته شده است خودش از خرمایی که در نص حدیث نبوی ذکر شده است و دلالت بر حرمت اون حدیث دلالت بر حرمت اصناف شیشگانه میکنه بله این مثالشو داره میزنه موقعی که میگه اصل خودش فرعی برای اصل دیگر نباشه مانند این مثال اینجا اگر ما بیاییم به رو از سیب قیاس بگیریم به میشه فرع سیب میشه اصل در حالی که سیبی که ما اصلش قرار داریم در خودش اصل نیست در نصوص نیومده بلکه خودش فرعی است از اصلی به نام خرما ولا يصح قياس الذره على الارز في تحقق الربا في ذره به ذره متفاضلین و صحیح نیست قیاس ذرت بر برنج در تحقق ربا در معامله ذرت با ذرتی که تفاضل درش وجود داشته باشه ربا میشه قیاس صحیح نیست ما اگر میخواهیم ذرت رو قیاس بگیریم باید بر گندمش بگیریم نبیایم بر برنجش بگیریم که خود برنج قیاس گرفته شده است از این این مثالایی هستن که برای عمومین شماره شرط یکم ذکر برای شرطش ذکر میکنه برای شرط اصل بجامع الطعم في كل منهما عند الشافعية نه جمله مو ها به ان الارزه مقيس على البر الذي ورد فيه النص النبوي بتحريم التفاضل فيه با این علم که برنج قیاس گرفته شده است بر گندمی که در رابطه با گندم نص نبوی وارد شده است که تفاضل در آن حرامه یک کیلو دادن گندم در دو مقابل دو کیلو دادن چیه؟ حرامه تفاضل اضافه گرفتن خب پس این مثال دومی بود که برای این <coughs> قاعده برای این شرط آورد به جامع طعم فی کل منهما عند الشافعیه جامعی که ما این دوتا را از همدیگه قیاس میگیریم چه هست؟ طعم بودن است در نزد امام شافعی البته اینو اگر یاد مبارکتون باشه دیروز خوندیم دیروز یادتون میاد بله پس به خاطر خوردنی بودن علت در نزد امام شافعی رحمه الله طعام بود خوردنی بودن او القوت الادخار عند المالکیه یا خوراک بودن و قابل ذخیره بودن به نزد امام مالک او الکیل عند الحنفیه والحنابله البته اینجا الشافعیه یعنی شافعیه معنیش امام شافعی نمیشه چون این یا نسبته اون شافعی ها پس دقیقترش معنی کنیم به خاطر جامع بودن تعام بودن هم در قیاس اول و هم در قیاس دوم در نزد شافعیه یا خوراک بودن و قابل ذخیره بودن در نزد مالکیه یا کل بودن در نزد کل و یا وزن بودن در نزد حنفیه و حنابله فبالرغم من اتحاد العلة بين الأصل الثانی والمتخذ أصلا لا يجوز القياس لأنه تطويل بلا فائدة با وجود على رغم متحد بودن علت بین اصل دوم و اونی که اصل گرفته شده ولی قیاس صحیح نیست جائز نیست زیرا که این تطویلی طولانی کردنی بلا فائده است و خب ما بریم مستقیما قیاس بگیریم بیایم جا رو چی مثلا تفاح و از برتغال برتغالو و از مثلا مثال میزنم موز موز و از فلان تا اونجای کار که بریم برسیم خب بریم جلوتر بس ولا يستطيع قياس الوضوء على التيمم بجامع ان كل منهما طهاره این مال شما هم یستطیعوه ها و نمیتواند قیاس وضوع بر تیمم با جامعیت این که هر دوتا تهارت هستند با جامعیت این که هر دوتا چه هستند جامع اون وصف مشترکی رو میگن که در فرع و اصل وجود داره دیگه این جامع رو دیگه از این بعد خود کلمه جامع به کار میبریم شما خودتون باید بدونید همون علت مشترک رو بهش میگن چی؟ جامع میگه نمیشه قیاس وضو بر تعمه با جامع بودن این که با جامعی که یا با این جامعه که هر دوتا چه هستن؟ طهارت هستن لشترات نیت فیهما برای شرط قرار دادن نیت در جفتشان چون هر دوتا طهارتن پس نیت رو از طریق قیاس البته آه ما بیایم ثابت کنیم که پس برای هر دوتا چیه؟ شرطه علما ان اشتراط النية فی تیمم بالقیاس على الصلاة بجامع كل كون كل منهما عبادة با این علم که شرط قرار دادن نیت در تیمم با قیاس بر نماز با قیاس بر چی؟ بر نماز بجامع كل كون كل منهما عباده با این جامع که هر دوتا چه هستن عبادت هستن با این علت مشترک که هر دوتا چه هستن عبادت هستن این هم یک قیاسی طولانی میشه نماز رو بر تیمم و تیمم رو بر چی میگم وضو رو بر تیمم و تیمم بر نماز لا يصح القياس الأول لمخالفته للقياس الثاني في العله صحیح نیست قیاس اول چون مخالفت میکنه با قیاس دوم در علت حالا خودش توضیح میده قیاس اول چه است و دوم چه است لان العله فی الاول طهاره زیرا علت در اولی طهارت قیاس وضو بر, نم... وضو بر تمام چیه؟ طهارت جامعشون والعلت فی الثانی العباده اما در دومی چیه؟ دومی تیمم بر نماز علتشون این بود که هر دوتا چی بودند عبادت بودند خب و اختلاف العلتی یبطل القیاس الاول اختلاف علت قیاس اولی رو چکار میکنه باطل میکنه آقا چیزی که ما میام قیاس میگیریم مشترک بودن علته زمانی که علت متفاوت باشه پس اون قیاس باطله اون قیاس چیه؟ باطله خودش میگه چرا؟ لعدم توافر المعنى الجامع بین الاصل المنصوص عليه وهو الصلاة به عدم نبود معنای جامع بین اصلی که برش نس وارد شده که آن نماز هست در مورد نماز دیگه نس داریم برای برای نیتش و بین الفرع الذي هو الوضوء و بین فرعی که اون چه هست البته برای همه اینا ما نس داریم انما الاعمال بالنیات ولی اگر ما بخوایم از زاویه قیاس اینو ثابت کنیم از زاویه چه؟ وگرنه الهاز نس بودن ما برای هر ستا نس داریم ولی اگر بخوایم از راه قیاسش هم ثابت کنیم از راه چیش هم ثابت کنیم و بین الفرع الذي هو الوضوء پس فرق وجود داره یا جامعه مشترکی وجود نداره بین اصلی که براش نصب اومده که نماز هست و بین فرع که همان وضو باشد فیبطل القیاس فيبطل بله فيبطل القیاس لعدم توافر احد ارکانیه و الاله پس در نتیجه قیاس باطل میشه به خاطر نبودن یکی از ارکانش که همان چه باشد علت باشه پس این قیاس هم اگر, از اگر ما بخوایم نیت رو از, از طریق قیاس ثابت کنیم از طریق چه اون موقع این قیاس قیاس باطلی میشه از طریق نسکون داستانش جدایه این اعتبارت العلة فإن اعتبرت العلة بين الوضوء والتيمم والصلاة متحدة وهي العبادة اگر علت رو بین وضوع و تیمم و نماز ما یکی قرار بدیم که همون عبادته مثل آه، مثل تفاح و آه، سفرجل و خورما علت اونجا یکیه اگر میگه ما اینجا علت و یکی قرار بدیم که عبادته کان القیاس و تطویلا بلا فائده در این صورت هم قیاس طولانیه که درش فائده ای نیست کما فی مثال الربا المتقدمین همانطور که در دو مثال ربا اومده بود پس اگر ما علت رو عبادت قرار بدیم اون موقع یک قیاس طولانی میشه نیازی نیست که ما اینو بر اون و اونو بر اون قیاس بگیریم ها مستقیم قیاسش بگیریم و اگر نه وضو رو بر تیمم به علت جامع بودن تهارت بعدا تیمم را بر نماز به علت جامع عبادت اون موقع میگه علت ها با هم چی دارند فرق داره و قیاس باطلیه و اگر علت رو هم یکی حساب کنیم که عبادت است اون هم موقع تطویل بلا فائده ای خواهد بود پس این شرط و آورد که شرط اصل این است که خودش فرعی برای اصلی دیگر نباشد اینا همشون که توضیحات داده بود امثله ای بودند اما شروط و حکم الاصل شرطهای حکم اصل لا داعي للقول بأنه يشترط في حكم الأصل أن يكون حكما شرعيا ثابتا بالنص أو بالإجماع میگه هیچ سببی وجود ندارد برای این گفته یا برای این سخن که شرط هست در حکم اصل که حکمی شرعی باشد حکم اصل و ثابت شده باشد با نس یا با اجماع یعنی بعضی از اصولیون آوردن در شرایط حکم اصل که میگویند حکم اصل باید حکم شرعی باشد میگه ولی ما همچنین نیازی نمیبینیم چرا؟ لأننا نتکلم فی القیاس شرعی چون ما داریم در مورد قیاس شرعی سخن میگوییم ولا موقعی که در مورد قیاس شرعی سخن میگوییم دیگه نیازی نیست که بیایم بگیم حکم اصل حکم شرعی باشد خب اون اصلا ما در اون, در اون مورد غیر شرعی داریم بحث نمی کنیم در مورد مسائل غیر شرعی ما داریم بحث بحث ما در مورد قیاس شرعیه ولا ان یکون ثابتا غیر منسوخ و همچنین نیازی نیست که شرط بگذاریم که حکم شر ثابت شده باشد و منسوخ نشده باشد ثابت مانده باشد و منسوخ چرا؟ لانه اذا كان حکم الاصل منسوخان زیرا زمانی که حکم اصل منسوخ شده باشد فلا يمكن تعدیته و نقله الى الفرع اون موقع ممکن نیست سرایت دادن این حکم نقل دادن این حکم به فرع اگر منسوخ شده باشه اون موقع عدول این حکم سرایت دادنش به جای دیگر تجاوز دادنش به جای دیگر امکان نداره و بناء حکم الفرع علیه و بنا کردن حکم فرع بر همچنین چیزی لانتهای صلاحی لانتهای للعمل به چون منسوخ شده صلاحیتش برای عمل کردن منتهی شده صلاحیت عملش چه شده؟ تاریخ انقضاش تموم شده پس میگه اینا در واقع بعضی از جاها مطرح شدند ولی ما اینا رو مطرح نمی کنیم و انما شروط المعتبرت فی حکم الاصلی اربعه شرطهای معتبر در حکم اصل چهار تا هستند شرطهای معتبر در حکم اصل چند تا هستند چهار تا هستند یک خوب دقت بفرمایید در بحث شرایط الا یکون حکم الاصل مختصا به بنص آخر يدل على اختصاصه وتفرده به حکم اصل مختص به او نباشد از کجا بدونیم که مختص به آن هست یعنی حکم اصل مخصوص نباشه حالا با مثال واضحش میگردونه و تفردی به به و تنها برای او نباشد لأن مقتضى القياس تعدية حكم الأصل إلى الفرع چرا؟ چون اقتضاء قياس همينك حكم اصل تعدي بشه متعدي بشه بفرع ناقل بشي بشه فإذا ثبت أن, حك... أن الحكم خاص بهذا الأصل زمانی که ثابت شد این حکمه مخصوص این اصل هست فلا تمکنو تعدیته فلا تمکنو تعدیته پس ممکن نیست چیش؟ تعدیه کردنش نقل کردنش مثالی میزنه مثل الاحکام الخاصه بالرسول صلی الله علیه وسلم مانند احکامی که مخصوص پیغمبر صلی الله علیه وسلم که اباحت صوم الوصال مانند مباح بودن روزه وسال حکمی که مخصوص یک چیز هست نمیشه چیزی دیگه رو از این قیاس گرفت نمیشه چیزی دیگه رو از این چکار کرد؟ قیاس گرفت و حل التزوج به اکثر من اربع حلال بودن ازدواج پیامبر با بیش از چهار نفر این خاص خودشه این خاصه نمیشه اینو یک اصلی قرار داد و از طریق این چکار کرد قیاس گرفت و الزواج من غیر مهر ازدواج بدون مهریه و اخذ الصف الصفی من الغنائم و غیرها بله صفی یعنی برگزیده مصطفی ریشش همینه و اطعام الاعرابی الذي جامع في رمضان کفارته لأهله و خوراک دادن اون اعرابی که در رمضان جمع کرده بود کفارهش را به کی داد؟ به اهلش داد میگه این خاصه نمیشه اینو تعدیه کرد نمیشه اینو نقل کرد آره خاص بوده و پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم البته علما این ادعا رو میکنند که خاص بوده ببینید حالا ممکن است یه فقیه آمده باشد و به این نتیجه برسد که این خاص نبوده یعنی چی؟ شما اینجا دقت بفرمایید مثلا این شخص اومد در نظر رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نه باور کنید تو این مسئله این اصلا زنیه میدونید چرا حالا بیا گوش بحث کنیم اون شخص اومد پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم بهش گفت برو به فقرا چه بده کفاره بده گفت که در این منطقه مدینه <coughs> شخصی فقیرتر از من وجود ندارد خب پیغمبر موند لا یکلف الله نفسا الا وسعها نداشت تا یکی دیگه اومد به پیغمبر یه چیزی داد و بهش گفت خب مشکل نیست بیا اینا رو برو به خانواده ده بخور واقعا اصلا ما دق... اصلا به شما دقت بکنید اگر همچنین فقیری الان وجود داشته باشه که توان کفاره دادن حتی نداده باشه شما اینو چکار میکنید شما بهش میگید باید برو از گورت پیدا بکن و برو به دیگران بده خب خانواده این شام شبو نداره الان خانوادهش هم گشنه حالا این یک مثلا 200 گرم خوردنی گیرش اومده فقیه معاصر چه حکمی برای این میکنه آیا حکمی دیگر هست همون حکمی که پیغمبر براش کرد میکنه پس لذا بریم اینو خاص گردانیدنش روش بحث هست خب بله آه، خب کجا رسیدیم؟ باله فهذه رخص خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام اینها رخصت های خاص به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هستند و من الخصوصیات از جمله خصوصیات یعنی آه، اصلهای خاصی که مخصوص پیغمبران قبول شهادتی خزیمه وحده فی قوله من شهد له خزیمه فحسبه قبول کردن گواهی خزیمه به, شک به تنهایی چون پیغمبر فرمود هر کسی که خزیمه براش گواهی دهد کافی است والمخصص قوله تعالی از کجا بدونیم که این خاص خزیمه این قول الله متعال چون اینجا الله متعال میگه واستشهدوا شهیدین من رجالکم شما شاهد بگیرید دو تا از مردانتان دو تا شاهد است پس از اینجا دانسته میشه که شهادت تکی خزیمه کاری خاص بوده است ای ان نصاب شهادتی اثنان نصاب گواهی دادن دو نفره و استثناء خزیمته لاختصاصه بفهم شیء لم يفهم غیره استثناء کردن خزیمه به شکل خاص به خاطر این بود که چیزی رو میفهمید که جز او آن چیز رو نمیفهمید فلا یقاس علیه من کان مثله پس در نتیجه قیاس گرفته نمیشه بر خزیمه افرادی رو که مانند خزیمه هستند او ارقا منه ورعا و فهما و صدقا یا افرادی را که بالاتر از خزیمه هستند از لحاظ تقوا و فهم و صدق در صحابه البته در کی؟ در صحابه دو الا يكون حكم الاصلی معدولا به عن سنن القیاس دومین شرط حکم اصل این هست که از سنن قیاس از قواعد قیاس عدول نکرده باشد تجاوز نکرده باشد اینو خیلی واضح توضیح میده در امثله و جلوترش ای ثبت تشریعه استثناء من القواعد العامه او القیاس موقعی که میگه حکم اصل معدول نباشه از سنن قیاس از مسائل مربوط به قیاس یعنی ثابت شده باشه مشروعیت اون چیز استثناء شده باشه از قواعد کلی یا از قیاس یعنی آقا ما یه چیزی رو داریم از قواعد قیاس استثناء هست حکم ولی در شریعت حالا ما نمیتونیم از این حکم بیاییم چکار کنیم قیاس بگیریم با مثال خیلی واضح میگرده مثالی رو در پایین آورده لأن کل ما ثبت على خلاف القياس زیرا هر آنچه که خلاف قیاس ثابت شده باشد فغیره علیه لا یقاس پس چیزی دیگر بر این چیزی که بر خلاف قیاس ثابت شده قیاس گرفته نمی شود قیاس گرفته نمی شود وهذا يدل لقد بفرمایید وهذا يدل على أنه يشترط في حكم الأصل أن يكون معقول المعنى إن شرط دلالت بر إن میکند شرط حس در حكم اصل كمعقول المعنى باشه آقا مثلا موقعی که نماز صبح دو رکته ما نمیدونیم آخه این چرا دو رکته این معقول المعنا نیست عبادات محضه معقول المعنا نیستند میگه این دلالت بر این میکند که شرط هست در حکم اصل که حکم اصل چی باشد معقول المعنا باشه ای یعنی معقول المعنا باشه یعنی چی یعنی له علت یمکن للعقل ادراکها یعنی علتی داشته باشد که عقل بتواند آن علت را درک بکند که عقل بتواند آن علت را درک بکند لان العلت اساس القیاس زیرا علت اساس قیاس هست فلا يصح القیاس على الاحکام التعبدیه پس در نتیجه صحیح نیست قیاس بر احکامات عبادی که تحدید اعداد رکعات فی الصلوات مانند محدود کردن تعداد رکت ها در نمازها هیچ عقلی نمیاد درک بکنه علت این که نماز صبح دو رکت بوده چه هست نماز ظهر چهار رکت چه هست نماز مغرب چرا سه رکت هست میتونه علت یابی کنه نمیتونه و مقادیر زکوات مقدار زکات ها و عدد جلداتی فی حد الزنا والقف و تعداد شلاق ها در حد زنا و التهمات ومقادير الكفارات ومقدار الكفارات لأن هذه الأحكام لا يمكن للعقل إدراك علتها زيرا در أحكامات احکامات عقل ممکن نیست علتشان را درك كنت عقل نمیتواند علت چنین احکامی رو درک کند كما خب إن, إن مثال اه، زیاد برای این توضیح زیاد برای مثالی برای الا یکون حکم الاصلی معدولا به ان سنن القیاس نبود از اینجا به بعد دقت داشته باشید که توضیحش میده کما لا یصح القیاس حالا اینجا داره شروع میکنه میگه همانطور که صحیح نیست قیاس على ما ثبت كونه مستثنى من قاعدة عامة وإن كان معقول المعنى میگه طوری که قیاس صحیح نیست بران چیزی که ثابت شده باشد بودنش استثنایی از یک قاعده کلی یعنی همانطور که صحیح نیست قیاس بر چیزی که خودش مستثنا هست از یک قاعده کلی خودش مستثنا هست از یک قاعده کلی و انکان معقول المعنا اگرچه که معناش هم درک شده باشه علتش عقل اون علتش چیکار کنه درک بکنه حالا از اینجا واضحش میکنه کل حکم به صحت صوم من اکل ناسیا فی الحدیث النبوی مانند حکم این حکمه این حکمه که ما میگیم اگر کسی روزش را از روی فراموشی خورد روزش صحیحه ولی میگه این مستثنا هست از قواعد کلی قواعد کلی میگه اگر کسی چیزی خورد و به شکمش رسید روزه چه هست باطله لذا اگر کسی اومد فراموش کرد و خورد این استثنایی از اون قاعده کلیه لذا ما از روی فراموشی نمیتونیم قیاس بگیریم چرا؟ میگه چون این استثنا شده از اون قاعده کلی حالا بیاید روی شرط دوم الا یکون حکم الاصل معدولا به ان سنن میگه حکم اصل معدول نشده باشه استثناء نشده باشه متجاوز نکرده باشه از سنت های قیاس ای ثبت تشریعه استثناء من القواعد العامه القیاس یعنی موقعی که میگه معدول کرده باشه معنیش این هست که ثابت شده باشه مشروعیت آن با استثناء از قواعد کلی یا قیاس مانند همین مثال کل حکم مانند حکم به صحت صوم با صحیح بودن روزه من اکل ناسیان به من اکل ناسیان به روزه کسی که از روی فراموشی خورده باشه در حدیث نبوی فالقاعده العامه تقضی ببطلان الصوم لدخول شيء الى الجوف يتنافى مع معنى الامساك في الصوم عن المفترات لكن الشرع حكم ببقاء الصوم تخفيفا وتيسيرا ودفعا للحرج میگه قاعده عمومی چنین میگوید که رو قاعده عمومی قضاوت بر بطلان روزه می کند قاعده عمومی چی میگه؟ میگه روزه باطله به خاطر داخل شدن چیزی در شکم که منافات داره با معنی امساک در روزه از خورد خوردنی ها از باطل کننده ها میگه چیزی که به شکم برسه منافات داره با این چیز که در روزه انسان باید از مفترات چکار کنه دست نگه بداره امساک بکنه و این چیزی که در شکم میره با امساک در, در, در منافاته در چیه؟ در منافاته خب اما لکن شرع حکم به وقاع اما شرع اومده و گفته با وجود این که در منافاته روزه باقی مونده کسی که روی فراموشی خورد روزش چه؟ باقی مونده تخفيفا وتيسيرا ودفعا للحرج بخاطر شريعت بخاطر تخفيف بخاطر خاطر آسانگیری و دفع حرج اومده این حکم داده و ان کان معقول المعنى اگرچه که هم حكم انجا معناش معقول هست يعني عقل اونو میتونه درک کنه و هو ان الناس اون علت چی بوده معنی چی هست اون معنایی که عقل رو میتونه درک کنه و هو ان الناسی لم یقصد ارتکاب الممنوع او المحرم و اون این هست که اون شخصی که از روی فراموشی خورده قصد مرتکب شدن ممنوع و حرام رو نکرده از روی فراموشی بوده قصدی نبوده همین قصد پس ما اینجا میدونیم که علت برای عقل قابل درک عدم قصده چیه؟ عدم قصدی ولی از اون جایی که فراموشی استثناء از قاعده کلی قاعده کلی اینو میگه که آقا روزه باطل میشه میگه شما نمیتونی چیزای دیگی رو که بدون قصد باشند از فراموشی که بدون قصد بوده قیاس بگیرید البته این مثال روش نقاش وجود داره جدی میگم اختلاف وجود داره در بین فقها خب فلا يقاس عليه الخطأ في الصوم بتناول المفطر پس قیاس گرفته نمیشه بر فراموشی خطا پس میگه خطا بر, بر فراموشی قیاس گرفته نمیشه با خوردن افطار کننده باطل کننده ولا تقاس الصلاة على الصوم بالكلام فيها نسيانا وقياس گرفته نمیشه نماز بر روزه با سخن گفتن از روی فراموشی آه میگه در روزه اگر روی فراموشی که اومد خورد روزش باطل نیست ما نمیتونیم پس بیایم قیاس بگیریم اگر کسی سخن گفت در نماز قیاسش بگیریم بر همون روزه و بگیم روزه نمازش باطل نیست ولی این این اومده نظریه فقهی رو به عنوان مثال آورده این نظریات فقهی روشون نقاش وجود داره ولی خب بر چون بر اساس مذهب احناف آورده و هذا مذهب الحنفیه خلافا للشافعیه و این مذهب حنفیه هست برخلاف شافعیه خوب شد کلاس خودمون خوب شد دو تا شافعی اینجا داریم و دو تا حنفی به اعتبار اصل البته من دارم میگم الان من دیگه نمیشناسم شما چی هست الان جز محققین احنافیت شما خب کاری نداریم اون دوست اون دو دوستمون که شافعیانت هذا مذهب الحنفیه خلافا للشافعیه مذهب حنفیه چنین میگه میگه آقا اگر کسی اومد خطایی روزه رو خور روزش باطله نمیشه از روی نسیان قیاسش گرفت و اگر خطایی اومد در نماز سخن گفت نمازش چه است؟ باطل است برخلاف شافعیه اصل الوری اگر انسان یعنی حقا بیاد دقت بکنه اصلا نیازی نیست خطا رو از نسیان قیاس بگیره خطا خودش در شریعت عذری به مانند نسیان است خطا خودش عذری به مانند چه است ولی گفتم این بین فقها چه وجود داره اختلاف وجود داره ولی قولی که انسان بیاد مال فقها رو کنار هم بگذاره قول اونایی رو قوی تر میابد که خطا را عذری به مانند نسیان یافتن چون در این مورد حدیث وجود داره گرچه که دوباره احناف که از اون جمله باشند اومده اند توجیه کردند مثلا در مورد اون حدیثش میان میگن ان الخطا ان الله تجاوز لی ان امتی ان الخطا و النسیان و مستکره علیه میگند این فقط رفع گناه است یعنی گناه طرف گیرش نمیاد موقع خطایی خورده باشه یا مثلا کفاره تو روزه مثلا ولی این باطل میشه گروه دیگر میگوین نه خطایی گروهی از فقهای اهل سنت چنین میگن که خطا روزه را باطل نمی کند خب بریم جلوتر در چی؟ در نماز؟ آره نسیان باشه یا خرو خطا باشه چون ما مثلا ابتدای اسلام که افرادی نمیتونستن اونجا البته جهل میارن ولی مشکلی نیست عذرها همشون کنار هم میان دیگه نه خب بریم جلوتر و لان النسیان امر لا يمكن الاحتراز عنه زیرا حنفیه میگن نسیان کاری است که پرهیز از آن ممکن نیست به خلاف الخطا برخلاف خطا ولأن الصلاة تختلف عن الصوم ودار مورد نماز ميقوين نماز فرق دارد بروزه فانه مما يدعو للنسيان چون در روزه اسبابی که انسان رو به نسیان بکشه وجود داره و اما حالت الصلاتی فتستدعی تذکر العباده و عدم قبول النسیان فيها و اما حالت نماز فرق میکنه این استدعا رو میکنه که انسان بیاد یاد عبادت باشه و لذا نسیان مورد قبول نیست در نماز بله خب اینا بحث هایی هستن که واقعا باید عمیقتر روشون بحث بشه ما روی امثله نقاش نمی کنیم فعلا روی نظری فقها رحمهم الله جمیعا بحثمون روی شرطی بود که آورده بود حالا چه این مثال ها رو بگیریم چه مثال های دیگه که زیادن مهم اینه که میگه حکم اصل یه حکمی باشه که از کلیات دیگه استثنا نشده باشه از قواعد و سنن قیاس بله بله ما بیایم یک حکمی رو که استثناء شده از این حکم بیایم قیاس بگیریم میگه این درست نیست بعد از اون هایی که خودشون حکم کلی اند بله سومین شرط حکم اصل عدم نس على حکم الفرع عدم نس بر حکم فرع آقا میگه اگر ما بر حکم فرع نس داشته باشیم دیگه نیازی نیست که بریم قیاس بگیریم البته اگر ما مثلا اونو با نس ثابت کنیم و برای تقویت بیایم از قیاس ثابت کنیم اون داستانش جداه اون داستانش جداه ولی بریم جلوتر ادب و نس علی حکم الفرع پس نس وجود نداشته باشه بر حکم فرع اون موقع ای الله یکون الدلیل الدالو علی حکم الاصل دالا علی حکم الفرع شاملن له میگه همون دلیلی که اصل به وسیلش ثابت شده اگر شامل فرع هم شد چون نباید باشه مثلا مانند نبیز که دیروز ما توضیحش دادیم نبیز اگر ما قیاسا بیایم ثابتش کنیم برخم اون داستانش جداه ولی برای نبیز خودش نس وجود داره کل مسکرین حرام هر مست کننده ای چه است حرام است همین نس هم شامل خمر میشه هم شامل نمیز میشه و هم شامل اون قرصی که یا اون الکلی که الان در قرن 21 ساخته میشه این نس شامل همشون میشه خب ای الله یکون الدلیل الدال على حکم الاصلی دالا على حکم الفرعی و شاملا له موقعی گفته بوده نسی بر حکم فر وجود نداشته باشه معناش این هست که دلیلی که دلالت بر حکم اصل میکنه دلالت بر حکم فر نکند و شاملش نشه لانه اذا كان الدلیل شاملا حکم الفرعی زمانی که دلیل شامل حكم فرع بشه ثبت الحكم بذلك الدليل الأصلي لا بالقياس در این, در این حالت حكم با اون دليل أصلي ثابت شده نبا قياس فلا حاجة للقياس حينئذ در این صورت نيازي بقياس نيست كأن يستدل كأن يستدل على تحريم الخمر بالحديث النبوي لا بالآية خودش داره میگه مانند این که استدلال بشه بر حرمت خمر با حدیث نبوی نه با آیه اگر با آیه ما بیایم حرمت خمر رو ثابت کنیم اون موقع ما میتونیم قیاس بگیریم نبیز رو بر خمر ولی اگر اومدیم با حدیث نبوی خمر رو ثابت کردیم و دیگه نمیتونیم نبیز رو بیایم ازش قیاس بگیریم چون این حدیث شامل نبیز هم میشه دیگه فيكون وهو كل مسكر حرام وأون نص حدیث اینه مسكري حر مسکری هر حرام است فيكون النص دالا على تحريم النبيذ أيضا پس نص خودش دلالة بر حرمة النبيذ میکنه همچنین ولا داعي للقياس وهيت اه، انجيزة والسبب واحتياجي سبب قياس نمشي نمیشه اما چهارمین شرط تقدم تشریعی حکم الاصلی على حکم الفرع چهارمین شرط حکم اصل اینه که حکم اصل قبل از حکم فرع مشروع بشه یعنی چی؟ ای أن يكون حكم الأصل متقدما في التشريع غير متأخر الثبوت عن حكم الفرع یعنی حکم اصل در مشروعیت قبل از حکم فرع ثابت شده باشه خب اگر حکم فرع ثابت شده باشه چی نیازی به قیاس هست اگر حکم فرع هم ثابت شده باشه در شریعت چه نیازی به قیاس هست خب بازم همین جوابش همینه اگر ما بخوایم از طریق قیاس ثابتش کنیم نه از طریق نص از طریق چی؟ خودش داره میگه اذا ارید اثبات حکم الفرع بالقیاس زمانی که خاصه بشه که حکم فرع به وسیله قیاس ثابت بشه و اگر ما بخوایم از طریق نص ثابت ثابتش کنیم برای اصل حکمش ثابته برای فرع هم که بعد از اون چیه ثابته ولی این چه زمانی این حالت رخ میده این شرط چه زمانی معنادار میشه زمانی که ما بخوایم مال فرع از طریق قیاس ثابت کنیم از طریق چی؟ از طریق قیاس فلا يصح قياس الوضوء على التيمم بجامع الطهارة لاشتراط النية فيه كتيمم پس صحیح نیست قیاس گرفتن وضوع بر تیمم با جامعیت تهارت چون میگیم هر دوتا تهارتند نمیتونیم وضوع رو بر تیمم قیاس بگیریم که لشترات نیت فیه که تیمم که بگیم نیت برای وضوع هم شرط است مانند تیمم چون هر دوتا تهارتند البته اگر ما لحاظ نس بخوایم خب نس هم شامل تیمم میشه هم شامل چی؟ شامل وضو اینجا دیگه قیاس معنا نداره ولی ما از زمانی که از چه طریقی میخوایم ثابت کنیم از طریق قیاس از طریق چی؟ خب میگه اگر میخوایم از طریق قیاسش ثابت کنیم نمیتونیم وضو رو بر تمام قیاس بگیریم چرا چون حکم وضو قبل از تمام اومده تمام بعدا اومد تمام مع ان الوضوء لأن الوضوء في هذا القياس يكون فرعا والتيمم أصلا له زيرا در قياس قیاس وضو فرع اصلش مع ان الوضوء سابق في التشريع الى التأمم با وجود كي وزو در مشروعيات قبل از شرعي شده و نازل شده لانه شرع قبل الهجره زيرا وضو قبل الهجرة مشروع شده و شرع بعدها و تیمم بعد از هجرت مشروع شده بله اما اذا كان للفرع دلیل آخر غیر القیاس یا غیر القیاس اما زمانی که اما اذا كان للفرع دلیل آخر غیر القیاس زمانی که فرع دلیلی دیگر جز از قیاس داشته باشه این غیر رو اعراب تابعیت میدیم از دلیل اما زمانی که فرع دلیلی دیگر جز از چه داشته باشد قیاس داشته باشه فلا مانع من هذا القیاس پس مانعی از این قیاس نیست لان حکم الفرع يكون ثابتا حینئذ بدلیلین زیرا حکم فرع ثابت میشه در این صورت با دو دلیل الدلیل الآخر والقياس دلیل دیگر و قیاس و ذالک الدلیل مثل قوله علیه الصلاة والسلام و اون دلیل چه هست؟ مانند این قول پیانبر انما الاعمال بالنیات اعمال مرتبط به نیات هست وابسته به نیات هست فانه یشمل الوضوء و التیمم شامل وضوء و تیمم میشه نه یه بر خوندیم چهار صفحه نه صفحه دو دو برگ شروط الفرع شروط فرع رو میخونیم تا ابتدای شروط علت یشترط فی الفرع اربعه شروط هی شرط هست در فرع چهار شرط عبارتند از یک ان یکون فی الفرع علت مماثله لعلت الاصل اما فی ذاتها و اما فی جنسها این کتاب خیلی جالب داره بحث میکنه برای فهم اصولها شما اگر بخواید اصول های دیگه رو مطالعه کنید با این دیگه راحت میتونید ولی یه اصولی مثل مثلا اصول من علم الاصول بخونید نمیتونید دیگه اینا رو مطالعه کنید جدی بتون میگم چون اونا برای مبتدئین نوشته شدند اونا برای ان يكون في الفرع علة مماثلة لعلة الأصل اما في ذاتها و في جنسها در فرع علتی مانند علت اصل وجود داشته باشه یا در ذاتش و یا در جنسش با مثال توضیحش میده مثل قیاس النبید علی الخمر بجامع الاسكار. مانند قیاس نبیز بر خمر و خمر اون که از انگور به دست میاد نبیز اون که از چیزای دیگه مانند قیاس نبیز بر خمر با علت اسکار با جامعیت چه؟ سکر مست کنندگی فإن هذه العلة الموجودة في النبيذ هی عین العلة الموجوده في الخمر الذي ورد النص بتحریمه میگه این علتی که موجود هست در نبیز به عینهی همان علتی است که موجود هست در, خمری که نس در حرمتش وارد شده است ها پس این فی ذاتها بود این مثالی برای چی بود اما فی ذاتها اما برای اما فی جنس ها مثال دیگه میاره و مثل قیاس وجوب القصاص فی الاعتداء على الاعضاء على وجوب القصاص في الاعتداء على النفس بجامع الجناية في كل منهما مانند قیاس گرفتن واجب بودن قصاص در تعدی کردن بر اعضا بر واجب بودن قصاص در تعدی کردن بر نفس اینجا تعدی در نفس و اونجا تعدی بر اعضا به جامع الجنایتی فی کل منهما علت مشترک چه هست؟ جامع چه هست؟ جنایت در هر دوتا فالتساوی قائم فی جنس العلتی لا فی ذاتها تساوی اینجا قائم هست وجود داره در جنس علت نه در ذاتش جنس علت جنایت ولی جنایت در نفس با جنایت در اعضا فرق میکنه و یقال للقیاس الذي لم يتحقق فيه هذا الشرط قیاس مع الفارق قیاسی که این شرط رو نداشته باشه بهش قیاس مع الفارق گفته میشه کدوم شرطو یعنی علت مشترک نداشته باشه بله پس قیاسی که علتشون یکی نباشه بله علت مماثل نداشته باشه میگه بهش قیاس مع الفارق گفته میشه مثلو قسمت المشفوع فيه بين الشركاء الشفعاء المختلفة أملاكهم بجعل النصف لبعضهم والربع لبعضهم الآخر وهكذا مثالی آورده است باز هم اختلافی خب میگه مانند تقسیم کردن شفعه بین شریک هایی که حق شفعه دارن ولی املاکشون فرق داره المختلفتی املاکهم اما املاکشون چه داره؟ فرق داره سهمشون ملکیتشون چطوری تقسیم بشه؟ بجعل النصف لبعضهم والربع لبعضهم الآخر که نصفو به بعضی از اون شریک ها و شفعا بدیم و یک چهارم رو به بعضی دیگر و هكذا و اینطور حالا فرقی نمیکنه یعنی با یعنی ما مثلا موقعی که میخوایم تقسیمش کنیم به اندازه ملکیت به هر یکی بدیم ملکیت شما چقدر هست مال این آقا چقدر هست اگه مال شما مثلا بیشتره شما رو سهم بیشتری بدیم مال اون آقایی که کمتره بشته سهم کمتری بدیم به یکی نصف بدیم به یکی رب مثلا خب یقسم بینهم عند الجمهور غیر, غیر الحنفیتی به انصبائهم تقسیم کرده میشه بین شریکان در نزد جمهور جز حنفیه به اندازه نصیبشان در نزد جمهور شفعه به اندازه نصیبشون تقسیم میشه هر کسی بیشتر داشته باشه بهش بیشتر داده میشه قیاسا علی الغلة و ثمرة الناتجه من المال المملوک اینو قیاس گرفتن بر سود و ثمره که از مال به دست میاد چون میگن اون سود مال افرادی که سهمشون فرق میکنه سودش هم فرق میکنه اونی که سهم بیشتری داره سود بیشتری گیرش میاد اینجا هم در شفعه اونی که سهم بیشتری داره سهمی بیشتری باید گیرش میاد اینو جمهور میگن فیقول الحنفیه اما احناف میگویند هذا قیاس مع الفارق این قیاس مع الفارق است لأن الثمرة والغلة متولدة من الملك زیرا ثمره و سود از ملک به دست میاد متولد میشه فيكون لكل شریک بقدر ما تولد من ملکه در نتیجه برای هر شریکی به اندازه‌ای هست که از ملکش از ملک خودش به دست میاد میگویند فیکون لکل شریک پس در نتیجه می باشد برای هر شریکی به قدر ما طول من ملکه به اندازه ای که از اون ملکش به دست میاد از سهمش مثلا این زمینه خب مال شما یک چهارم این زمینه مالی ناقا نصفش مثلا خب اون سمری که به دست میاد برای شما به اندازه ملکت و برای این آقا هم به اندازه ملکش میگه ما نمیتونیم از این سمر قیاس بگیریم حق شفعه را حق چرا؟ مال یکی از شریکای دیگه اینو میفروشه جمهور میگن باید به شکل مساوی تقسیم میشه حنفیه میگه نه باید به شکل جمهور میگه به شکل سهمیه تقسیم بشه هر مثلا شما که یک چهارم داری به اندازه یک چهارم به داده بشه و این آقا که یک دوم داره به اندازه یک دوم ولی حنفیه میگه نه این باید به اندازه به شکل مساوی با تقسیم بشه ما نمیتونیم اینو قیاس بگیریم از اون ثمره ای که برای شما به دست میاد برای شما که مثلا یک چهارم داری یک چهارم و برای این آقا یک دوم فیکون لکل شریک به قدر ما تولد من ملکه پس باشد برای هر شریکی به اندازه که از ملکش براش به دست میاد و المأخوذ به شفعتی احناف میگن اونی که از راه شفعه برداشته میشه لیس متولدن من الملک این از ملک به دست نیومده این نتیجه و ثمر ملک نیست فیقسم بالتساوی در نتیجه شفعه به شکل مساوی تقسیم میشه شفعه به شکل چی تقسیم میشه که این هم یک مثالی بود مختلفی دو دومین شرط فرع چی هست الله یتغیر فی الفرع حکم الاصل در فرع حکم اصل تغییر نکنه در فرع حکم اصل تغییر نکنه حالا با این مثال خیلی مثالای قشنگی آورد حالا کاری به اختلافات ندارم ولی واقعا مثالا برای تفهیم قشنگند برای تفهیم چند؟ قشنگند فلا یجیزو الحنفية قیاس ظهار ذمی على ظهار المسلم في حرمة العودة إلى الاستمتاع بمرأته التي ظاهر منها جایز نمیدانند حنفیه قیاس کردن ظهار ذمی را بر زهار مسلمان آقا مسلمان زهار کرده حکمش در شریعت اومده حالا اگر یک زمی یعنی یک غیر مسلمانی که در حکومت اسلامی در الاسلام زندگی میکنه اومد زهار کرد آیا جائز همچنین قیاسی که کفاره بده و بره پیش زنش مسلمان اگر اومد زهار کرد به زنش گفت تو مثل مادرمی اومد زهار کرد حالا به هر الفاظی که زهار میشه خب مسلمان چیکار کنه تا بتونه بر بگرده بزنش باید کفاره بده آیا میگه ما میتونیم قیاس بگیریم یک زمی رو بر این مسلم حالا بریم جلوتر فلا یجیز الحنفیه قیاس ظهار الذمی على ظهار المسلم فی حرمت العودة الى الاستمتاع بامرأته التي ظهر منها جائز نمیدانند حنفیه قیاس کردن ظهار ذمی را بر ظهار مسلمان در حرام بودن برگشتن به استفاده بردن بهره بردن از زنی که از آن ظهار کرده است چرا این, این قیاس رو جائز نمیدونن لان التحریم فی الاصل وهي ظهار المسلم مؤقت ينتهي بالكفاره میگه زیرا تحریم در اصل اصل اینجا کدوم یکیه ظهار مسلمان میگه زیرا تحریم در اصل که همون ظهار مسلمان باشه موقتی هست با کفاره دادن پایان مییابد في فی آیات الظهار فی اوائل سورة المجادلة همانطور که در آیات الظهار در ابتدای سوره مجادله اومده است اما التحریم فی الفرع اما حرمت در فرع و هو زهار فرع چیه؟ همان ظهار ذمی هست معبد اینجا ابدی است همیشگی است لأن الكافر ليس بأهل للكفاره زیرا که کافر اهل کفاره نیست واقعا اینجا حق با حنفیه هست لأن الكفارة عبادة زیرا کفار عبادت است او یترجح فیها معنى العبادت یا حداقل معنای عبادت در اون رجحان داره قویتر است غالب است و یقصد به تطهیر و هدف از کفاره تطهیر هست پاک کردن است والكافر ليس بأهل بأهل لأداء العبادة حال كفره وكافر أهل أداء عبادة نیست در حالة كفرش چقدر جالب این مثال لأن اعماله حبطت في الدنيا والآخرة زيرك که آمالش از بین رفتند در دنیا و در آخره من یکفر بالله کی از محافظه فقط حبط عمله آیا رو درست خوندم یا نه ذهنم اینجا حاضر نیست پس چی آقا آیه رو درست خوندم یا نه خب و من یکفر بالایمان فقط حبط عمله هم داریم و من یکفر بالایمان فقط حبط عمله این آیه رو میخواستم خب بریم جلوتر فیکون الظهار الذمی باطلا عند الحنفیه پس در نتیجه ظهار زمی باطل است در نزد حنفیه و صحیحا عند الشافعیه و صحیح است نزد شوافه لأن الكافر یتمکنو من الاطعام او الاعتاق احد خصال الكفارة شوافه هم گفتن زیرا کافر می تواند اطعام بدهد یا آزاد کند که یکی از خصلت های کفاره هستند در هر حال مثالی بود برای تفهیم میگه در فرع حکم اصل تغییر نکنه خب اگر ما بیایم اینجا زمی رو قیاس بگیریم بر مسلم حکم فرق داره حکم چیه؟ حکم این میگه تا زمانی که کفاره بده ادامه داره بعد از اینکه کفاره داد حلال میشه براش برای مال مسلم ولی مال کافر همیشگی چون کافر نمیتونه چه بده بعدش آقا بعدش اصلا اگر ما بیایم البته این مثال برای توضیح شرط خوب بود حقا و انصافا ولی اگر بیایم از زاویه دیگه بیاریم یه چراهای دیگه مطرح میشه اون چراها اینه که آیا اصلا یک کافر زهار براش معنا داره یا نه آیا در شریعت خودش معنا داره یا نه چراهای دیگه میاد پس بریم جلوتر الله يترتب على القياس تقدم الفرع على الاصل این مثال البته این شرطو در حکم اصل هم آورده بود مترتب نشود بر قیاس مقدم بودن فر بر اصل یعنی زمانی که ما قیاس میگیریم همون شرط فرع مقدم بر اصل نباشه آ پس مفهوم نشه بر, بر قیاس مقدم بودن فر بر اصل خود خب، همون مثال به اینهی که قیاس الوضوء على التیمم فی اشتراط ما مانند قیاس گرفتن وضوء بر تیمم در شرط گذاشتن نیت مع ان التیمم متأخر المشروعیت على الوضوء زیرا که تیمم در مشروعیت بعد از وضوء اومده است متأخر است فيترتب على ثبوت الحكم في الأصل فيترتب عليه ثبوت الحكم في الأصل قبل علته پس در نتیجه مترتب میشه بر این قیاس ثبوت حکم در اصل قبل از علتش وقد عرفنا أن هذا شرط أيضا فی حکم الاصل و قبلا دانستیم که این شرط همچنین شرط بود در حکم اصل اگر ما بیاییم وضوع رو قیاس بگیریم بر تمام، اون موقع چنین مترتب میشه که تمام قبل از وضو بوده تمام قبل از بوده؟ در حالی که چنین نیست در حالی که ابتدا حکم وضو اومده سپس است تیمم چار الله یکونه فی الفرعی نص او اجماع یدل على حکم مخالف للقیاس خوب دقت داشته باشید در شرایط چار نباشد در فرع نصی یا اجماعی که دلالت کند بر حکمی که مخالف با قیاس هست آقا ما یه قیاسی رو میگیریم با, با قیاس حکمی رو ثابت میکنیم ولی دلیل دیگه وجود داره که مخالف با این قیاس شد مخالف با این چی شد؟ پس الله یکون فی الفرع نص او اجماع یدل على حکم مخالف للقیاس در فرع نص یا اجماعی وجود نداشته باشد دلالت بر حکمی کند که مخالف با قیاس باشه بمثال واضح تر لأن القياس حينئذ يكون حينئذ مصادما للنص أو الإجماع زیرا قياس در این صورت مصادم با نص یا با اجماع است در تعارض با نص یا با اجماع هست و یقال الذي يصادم النص او الاجماع قياسك که در مقابل نص یا اجماع قرار داده بهش گفته میشه قیاس و فاسد الاعتبار قیاسی که فاسد الاعتبار است اگر علت مشترک نبود بهش میگفتن مع الفارق و اگر در مقابل نص یا اجماع باشه بهش میگن فاسد الاعتبار فلا يصح عند الحنفية اشتراط صفة الإيمان في إتق الرقبة في كفارة اليمين قياسا على كفارة القتل پس صحیح نیست نزد حنفیه شرط گذاشتن صفت ایمان در آزاد کردن برده در کفاره سوگند قیاس بر کفاره قتل ما نمیتونیم بیایم بگیم در کفاره سوگند که اون برده باید مؤمن باشه قیاسش بگیریم از کفاره قتل چون در کفاره قتل اومده که باید برده ای که آزاد میکنید مؤمن باشه اینو نمیتونیم بر اون قیاس بگیریم چرا چون اگر ما اومدیم قیاس گرفتیم اون موقع قیاس ما مخالف با خود آیه میشه در آیه اومده آقا برده باشه نه اومده که مؤمن باشه نه اومده که چی باشه مؤمن باشه اون نه اون از اونا از زاویه دیگه اومدن در واقع ثابت کردن ولی خب دیگه احناف نظریهشون اینجوری تقویت میکنند لان اشتراطه یخالف اطلاق النص القرآنی فی الیمین زیرا شرط قرار دادن مؤمن بودن برای برده در کفاره سوگند مخالف هست با مطلق بودن نص قرآنی اینجا نص مطلقه بله چون اینجا حکم یکیه با آزاد کردن برده ولی علت فرق میکنه علت مختلفه البته نظرشون قوی تره یعنی نظر فقهیشون قوی تره به خاطر اینکه الله متعال اینجا مطلق گفته ما نمیتونیم در مورد حکمی دیگر خب آقا اونجا حکم سنگین بوده طرف اومده انسانی کشته باید برده مؤمنی رو آزاد کنه اینجا سبکتر بوده سوگند بوده لذا علت رو نمیشه دقیقی قرار داد متوجه میشید؟ میگه لان اشتراطه یخالف اطلاق النص القرآنی مخالف با مطلق بودن نص قرآنی است نص قرآنی چیه؟ او تحریر رقبه به شکل مطلق گفته دیگه مقیدش نکرده با کلمه مؤمن و لفظ الرقبه هنا مطلق لفظ رقبه اینجا مطلق است لا یشترط فيها ان تكون مؤمنه شرط نیست که مؤمن باشه بخلاف النص الوارد في کفارت القتل خطا برخلاف نصی که وارد شده در مورد کفاره قتل خطایی و من قتل و من قتل مؤمنا خطا خطا فتحریر رقبه مؤمنه البته با تجوید نمیخونیم فارسی داریم میخونیم به خاطر اینکه واقعا نوع خوندنمون در درسای علمی دیگه ما عادت کردیم که اونجوری نمیتونیم بخونیم خب و هر کس کشت مؤمنی را از روی خطا پس آزاد کند این مصدری است به معنای امر پس آزاد کند رقبه مؤمنی را برده مؤمنی را فیکون قیاس کفارت الیمین على کفارت القتل فاصدا پس در نتیجه قیاس کردن کفاره سوگند بر کفاره قتل فاسد است لانه یؤدی الى تغییر حکم الاصل زیرا سبب میشه که حکم اصل تغییر کنه حکم اصل این بوده که برده آزاد کنه سببا مختلفند درست خونه خب بند خدا این جرم این با جرم اون اصلا یکی نیست ما چرا آخه باید مقیدش کنیم این جرم با اون جرمی که حالا چون چون عقوبتشون یکی که برده آزاد کنند پس ما همه چیز باید بیم مثل هم قرار بدیم اون بدبخت اومده سوگندی یاد کرده این اومده انسانی کشته بریم دلوتر ولا يصح عند العلماء جواز ترك الصلاة في السفر على جواز ترك الصيام بجامع وجود السفر صحیح نیست نزد علماء جایز بودن ترک نماز در سفر بر جایز بودن ترک روزه بخاطر اینکه جامع هر وجود سفره اگر اینجوری باشه در قبلی ما بگیم هر دو تا سفر میرن پس هر دو تا ترک کنن نمیشه بابا و یعد القیاس باطلا این قیاس اصلا باطله چرا خودش میگه لان العلماء اجمعوا على ان الصلاه لا يحل تركها في السفر زیرا علما اجماع کردند که نماز ترک کردنش در سفر جایز نیست تازه نص داریم اگر اجماع هم نمی بود در مقابل نص بیاد باطل میشه شروط العلتی نه شروط علت رو نمیخونیم مقدمش رو میخونیم چون این مقدمش بحث های تا صفحه بعدی تا اینجا ببین از صفحه بعدی شروط علت و توضیح می جان خیر است خیر است خیر است با همشون میخونیم انشاءالله یلا جزاکم الله خیرن